вострая брама беларуская ідэя ў літаратуры палітыцы і жыцці што ў беларускай літаратуры апошняга часу прыцягнула вашу увагу імёны творы падзеі так гучала пытанне да слухачоў нашага радыё на мінулым тыдні смерть василя быкова такі быў адказ. Што яшчэ? Кніга ўспамінаў доўгая дарога дадому, якую быкаў чытаў на радыёвабода. За рэдкім выключэннем яе не чыталі, а толькі слухалі. За рэдкім выключэннем у беларускай літаратуры больш не прыцягнула ўвагу нічога. Ці значыць гэта, што ў ёй больш нічога істотнага не адбывалася і не з'яўлялася. Безумоўна, не іншая рэч колішні занятак сачыць за літаратурным працэсам сённяшнюю публіку не займае. Нехта скажа, што дарагаватыя кнігі, нехта, што ў кнігарні не разбярэся, што варта чытаць, а што не. Нарэшце час цяпер нібыта не такі, каб сядзець з кнігай. Усе гэтыя тры праблемы слухачы свабоды прапануюць вырашыць з дапамогай радыё. Сярод твораў беларускіх літаратараў двух апошніх гадоў Хачу адзначыць кнігу ўспаміну Васіля быкова доўгая дарога дадому пляц волі алеся пашкевіча нізкі вершаў рыгора барадуліна нілагілевіча геннадзя бураўкіна гістарычныя раманы ольгі патавай але гэтыя і многія іншыя лепшыя творы беларускіх пісьменнікаў не маюць шырокай чытацкай аўдыторыі яны калі выдаюцца то вельмі малымі накладамі а беларускае тэлебачанне наогул ігнаруе літаратурныя перадачы. Хачу прапанаваць беларускай рэдакцыі радыёвабода кожны тыдзень весці літаратурную гасцёўню, запрасіць да мікрафона нашых нацыянальных паэтаў празаікаў крытыкаў даць ім магчыма знаёміцца сваёй творчасцю у першую чаргу публіцыстычнымі творамі шырокую аўдыторыю слухачоў радыёвабода Иосиф Наумчик, город Витебск. Говорит пенсионер Иван Федорович. Подтримливаю пропанову выступовцев об тем, что Пожадановка в редакции «Свободы» больше передавала материалов белорусских письменников, вытримки из их творов. Мне наогул больш за ўсё і з беларускай літаратуры падабаюцца юмарыстычныя творы, у якіх крытыкуюцца улады. Тым не менш, што э, матэрыялаў на гэтую тэму вельмі многа, напрыклад, партрэты прэзідэнта ва установах. У некаторых вузах ужо пачынаюць вывучаць речі і дэкрэты прэзідэнта. Далей такія тэмы, як вынішчэнне дэмакратычных сродкаў інфармацыі, ліквідацыя абчэсственных арганізацый, барба уладаў са свабоднымі прафсаюзамі. Усё гэта ў юмарыстычным жанры вельмі цікава. заўважу што не пішуцца сёння сатырычная паэма як гэта было гадоў 10 таму чаму прычына по-мойму у раз'яднанасці і раздробленасці грамадскай думкі якая не гатовая кансалідавана рэагаваць на які-небудзь смешны вобраз ці выраз так ці інакш у беларусі адбываецца інтэлектуальная дыфузія паміж рознымі сацыяльна-палітычнымі групамі людзей мы не гатовыя аднолькава ўспрымаць жарты і рэагуем на іх по-рознаму Таму пра папулізм уладаў і аўтарытарныя паводзіны кіраўніка у нас пішуць сур'ёзныя аналітыкі, а не сатырыкі з гумарыстамі. Аднак вернемся да падзеяў беларускай літаратуры апошняга часу такіх падзеяў важных і яркіх хапала. Вы слухаеце радыё Свабода. Міф пра непрыбытковасць беларускай кнігі яшчэ за савецкім часам стварылі самі пісьменнікі і выдаўцы. Сёння гэты міф паспяхова абвяргаюць іхныя нашчадкі – у перадачы вострая брама. Неадназначныя, але безумоўна важныя для літаратуры падзей гэта выезд за мяжу Алеся Разанова і Славаміра Адамовіча, стварэнне літаратурна-мастацкага голдынгу, які намагаецца ў карыкатурным выглядзе аднавіць савецкую сістэму дачыненняў пісьменніка і ўлады. З'яўленне сталых аглядаў беларускай літаратуры ў афіцыёзнай газеце Беларусь сегодня. А яшчэ публічная спрэчка двух дамавікоў лысагорскіх Мколы Аўрамчыка і Ніла Гілевіча за аўтарства ананімнай паэмы сказ пра лысую гару. Справа гатовая дайсці да суду. Праўда, як паведаміў мне адзін інфармаваны калега, неўзабаве ў спісе прэтэндэнтаў на аўтарства з'явіцца як мінімум яшчэ адно імя. І тады суд аўрамчыка і глевіча страціць сэнс. Затое непрыўлашчаны нікім твор так і застанецца ананімным, ад чаго толькі выйграе як літаратурны помнік свайго часу, а не адна з многіх паэм аднаго пэўнага аўтара. Thank you. і нарэшце падзеі адназначна станоўчыя пазітыўныя дадатныя. Гэта з'яўленне прафесійнага літаратурнага часопісу дзея слоў. Выйшаўшы з голдынгавага скандалу, гэтае выданне не стала альтэрнатывай цяперашняму полымю і ўсяму голдынгу. Яно стала пэўным творчым канкурэнтам часопісу Архе. І гэта здаровая канкурэнцыя абяцае плённую інтрыгу для ўсяго літаратурнага працэсу беспрэцэдэнтная анталогія беларускай паэзіі мехася скоблы таксама з'ява апошняга часу і кніжка вершаў і энцыкляпедыя беларушчыны. А цэлая серыя кніжак выдавецтва ігара Лохвінава, яркіх і новых ва ўсіх сэнсах, што да імёнаў, тэмаў ці жанраў а інтэрнетная старонка літара, дзе крытыкуецца і абмяркоўваецца ўсё, што адбываецца ў беларускай літаратуры. Таксама беспрэцэдэнтная з'ява апошняга часу. А некалькі адразу імёнаў новых 20гадовых драматургаў. Падставаў казаць пра адсутнасць літаратурнага працэсу сёння не больш, чым 10, 20, 50 ці 100 гадоў таму. Вы скажете процесс процессом, а где новые шедевры и гении? На что я спытаюся, а куды яны прыйдуць? Лягчэй тут таленавітаму драматургу, якога заўважылі ў модным маскоўскім тэатры, пасля чаго ён робіцца героем прэсы і тэлевізіі. Нашмат цяжэй сёння з'явіцца паэту, празаіку або крытыку. І справа тут вось у чым. У нас усё яшчэ жывы стэрэатып чакання пасіянарнага творцы, якому нібыта дастаткова напісаць геніяльны твор і ён загучыць, набудзе ўсеагульную вядомасць. Гэты стэрэатып замацаваўся за савецкім часам. Варта было надрукавацца ў полымі, атрымаць рэцэнзію ў ліме і быць згаданым у маскоўскай літаратурнай газеце, каб тваё імя ўжо было на слыху ва ўсіх. Але гэта была магутная савецкая інфраструктура падтрымкі і, як цяпер кажуць, раскруткі. Сёння яе няма. Згадайце, калі вы апошнім часам гарталі тыя полымя лімці літаратурную газету, або чулі гэтыя назвы ад сваіх знаёмых і калег, калі вам раілі нешта там пачытаць. Словам новаму імені, якое б геніяльнае яно не было, папросту няма куды выйсці. Вось чаму ўсё жывое, што сёння ёсць у беларускім пісьменстве, міжволі лягае ў новую гаць у новую інфраструктуру літаратурнага працэсу і носіць не столькі пасіянарны, колькі тэхналагічны характар. Тэхналогія спакваля выходзіць на першы план ці не ва ўсіх сферах беларускага жыцця. Вось чаму цяжка ўявіць сабе 100тысячны мітынг, гатовы рушыць адзіным потокам, пачуўшы гарачае слово правадыра. Затое ў сваіх паўпадпольных умовах беларускія партыі спрабуюць набыць парляменскі выгляд. Каб заўтра на змену аднаму аўтарытарнаму кіраўніку прыйшоў не такі самы, а прыйшла нармальная палітычная сістэма з яе еўрапейскімі стандартамі і выглядам тэхналагічным, а не пасіянарным дасягненнем стала на музычнай сцэне такая папулярная сёння крамбамбуля. Бо у Беларусі бракуе і беларускай папсы і беларускага шоу-бізнесу, а да апошняга часу іх месца займаюць папса і шоу-бізнес расійскія. Або возьмите зноў жа беспрэцэдэнтную кнігу краіна Беларусь таксама новы тэхналагічны ўзровень беларускага кнігадрукавання. Такіх альбомаў у кнігарнях нашых суседзяў дзясяткі. У нас жа, як і ва ўсіх астатніх сферах, цывілізацыйны зрух адбываецца высілкамі саміх людзей. Новыя тэхналогіі гэта перадвеснікі рынку, якога пакуль няма. Рынку як такога ў Беларусі няма ў прынцыпе это значыць што не ён дыктуе нам тэхналагічныя змены а нейкая падсведамая нацыянальная ці творчая жывучасць рыхтуе беларушчыну да рынку палітычнага музычнага кніжнага літаратурнага культура нібы заднім розумам разумее што без гэтага яна не выжыве. адсутнасць кніжнага рынку гэта адсутнасць рэгуляванага попыту, адэкватныя прапановы і чытача. Не чытача як аматара роднай літаратуры, а чытача як спажыўца. Тэхналогіі набліжаюць час замовы, час попыту нездарма так багата ў сеціве спрачаюцца пра гары потера па-беларуску і пра прыгодніцкую літаратуру. Здавалася б, што прасцей, ёсць у нас і таленавітыя перакладчыкі і добрыя фабулісты, але тэхналогія не робіцца пасіянарыямі. Тут ніхто не прагне геніяльнасці, бо яна толькі замінала б на тым месцы, дзе патрабуецца добрае рамяство а добрае рамяство патрабуе добрага замоўцы і добрай аплаты. З усіх бакоў гэта справа выгадная, калі замоўца, выдаўшы кнігу, зможа ад продажу пакрыць выдаткі і зарабіць на новыя наклады і замовы. У цяперашняй беларусі зрабіць гэта неверагодна цяжка. Не кожная кнігарня возьме яшчэ жывы стэрэатып непрадавальнасці беларускай кнігі створаны ў савецкія часы самімі выдаўцамі гэтыя кнігі у тыя часы было выгадна падтрымваць такі стэрэатып бо дзяржава ўсё адно з палітычных матывацыяў аплочвала бязбеднае існаванне распешчанага літаратурнага эстэблішменту, які зусім не думаў пра тое, як прадасца кніга імянітага графамана. Абы том быў таўсцейшы вокладка цвёрдая і наклад някрыўдны для аўтара. Пісьменнікі навучыліся пераконваць уладу, што на паказчыкі продажаў звяртаць увагу не варта. Маўляў, літаратура ж беларуская, а гэта значыць усё адно непрыбытковае. У выніку ганарары браліся з бюджэту нібы са столі, а не з кнігарневай касы, бо ў касе не хапіла б і на вокладку. Гэтак ствараўся ці не самы каварны літаратурны стэрэатып, бо пад агульную шыльду беларускага пісьменства разам з графаманамі траплялі і Богданович, якога вечна было не купіць, і Караткевіч, 60тысячныя наклады якога раскупляліся ў чэргах і траплялі на прэстыжныя паліцы кніга абмену і дзясяткі іншых зусім прыбытковых і камерцыйна выгадных творцаў. Сёння той савецкі жывучы стэрэатып непрыбытковасці бумерангам б'е па незалежных выдавецтвах, што ўжо гатовыя працаваць ва ўмовах рынку. Калі б такі быў. Вы слухаеце радыё свабода. Міф пра непрыбытковасць беларускай кнігі яшчэ за савецкім часам стварылі самі пісьменнікі і выдаўцы. Сёння гэты міф паспяхова абвяргаюць іхныя нашчадкі. У перадачы вострая брама. кажа выканаўчы дырэктар беларускага кнігазбору геннадзь вінярскі мы стварыліся пачалі выпускаць кнігі в 96 годзе і здесь до 98 -го года 99 можна захапіць кнігі у нас разыходились імгненна напрыклад жылкі мы кнігу прадалі літаральна за месяц. А пасля з кожным годам стала ўсё цяжэй, цяжэй, цяжэй, зараз наклады да двух тысячаў знізіліся і зараз праблемы з іхняй рэалізацыі настае, чаму тотальная русіфікацыя. Калі раней у школах все вывучалася беларускае, то зараз все менш, менш, менш, менш. Прадукцыя беларускага кнігазбору гэта не толькі кнігі тытульнай серыі. Якраз большасць выданняў ідуць па-за серыяй і паколькі кнігазбораўскія кнігі гэта перадусім клясыка ў больш-менш акадэмічным выкананні дык менавіта левыя кнігі гэта як правіла творы сучаснікаў ці маладых аўтараў і вось тут ужо дастаткова звестак каб назваць лідараў продажу у нас здесь 50 кніг на год з іх 45 серыйных значит выходит 45 пазасерыйных з гэтых 45 і пазасерыйных адсоткаў у 75-80 на беларускай мове ідзе. З пазасерыйных кнігаў, якія разыходзіліся імгненна і карысталіся вялікім попытам, магу назваць, напрыклад, анталогію беларускія пісьменнікі Польшчы. Мемуары Антона Семяновича з пражытага і перажытага. Две кнігі мехася скоблы. паэтычная кніга і зборнік эсель Зярэчынскі дыярыюш. Книга Арнольда Макмиллена «Белорусская литература 50-60-х годы 20-го стагодия». Это переклад с ангельской мовы. У Владимир Высоцкий сборник «Я не подману» на двух мовах, на российской и белорусской, переклад на белорусской Михася Булавацкого. Книга Антона Луцкевича «До истории белорусского руху», якую уклал и полностью зарабил Анатоль Сидоревич. Кніга Валенціна Дубатоўкі, прадпрымальніка і краязнаўцы з горадні архіпелаг сапегаў. Спецыфічны, трэба сказаць, спіс лідараў. Кнігі збольшага належаць да гуманітарнай навукі. І гэта сведчыць пра тое, што беларусы па-ранейшаму адчуваюць самаідэнтыфікацыйны голад. За мінулыя 20 гадоў мала чаго змянілася. Хіба што, як заўважыў Геннадзь Вінярскі, русіфікацыя стала ў апошнія гады татальнай. Тым часам і шматлікія інтэрнетныя абмеркаванні пра папулярную літаратуру, культавую кнігу і модных пісьменнікаў ні да якога выніку не прыходзяць а выдавец самых маладых і амбіцыйных аўтараў ігар логвінаў наагул не верыць што ў беларусі магчымая прыбытковая беларуская кніжка если пойти путем взять свои деньги вложить в кніжку і вернуть это маловероятно а если разворачивать здание в рамках какого-то проекта одного большого тогда я по крайней мере на окупаемость точно выходит возможны на прибыль это значыць что калі выдаваць не одну кнігу а 20 з'яўляецца шанец эканамічнага выжывання кіравання, бо адна кніга прыцягне большы інвестыцыі, другая меншая, адна лепей прадасца, другая горш. Але дыферэнцыяцыі пад чытачоўскі попыт выдавецтва Логвінава не робіць. бо ў беларусі няма модных пісьменнікаў модное подразумевает очень сильный паблик релейшн под этим в беларуси в принципе этим никто не занимается имена всплывают сами по себе какое-то время вертится а потом стухает у нас пабликом не занимаются не занимается издатель потому что в принципе невозможно построить на белорусской литературе экономику как в россии у нас население сколько там 10 миллионов из них читающих там наберется ну не знаю ну 1500 и вот на этот сектор рынка невозможно вложить хорошие деньги чтобы получать хорошую прибыль ну как с русской, с англоязычной литературой. Оно просто обречено на неудачу. Это литература языков э, небольших народов. Игорь Логвинов выдае ў пэўным сэнсе анамальную літаратуру, неразлічаную на шырокі попыт і не верыць у прыбытковасць беларускага літаратурнага рынку. Магчыма, у такую прыбытковасць, як у рассіі верыць і сапраўды няма падставаў але можна перавесці позірк на суседнюю польшчу або літву або нават на эстонію дзе адзін мільён спажыўцоў і зусім жывы літаратурны рынок што да паблік рэлейшн які так паспяхова працуе ў рассіі дык у нас гэтую ролю цалкам магла б выконваць прафесійная крытыка з уласнага выдавецкага досведу ў рэдакцыі нашай нівы, дзе за гэтыя гады выйшла два дзясяткі кніг, ведаю, што для Беларусі у сярэднім больш чым пяцітысячны наклад ужо дазваляе прадаваць кнігу за поўны сабекошт і цана пры гэтым не будзе недаступная для беднага студэнта. А большыя наклады дадуць гарантаваны прыбытак выдаўцу. Праблема не ў тым, што беларуская кніжка нібыта не прадаецца праблема ў тым што ў краіне няма нармальных рынкавых дачыненняў і проста прадаць кнігу пры двухбаковым жаданні выдаўца і пакупніка зусім няпроста то інструкцыі не дазваляюць то кнігарня заломяць несувымерны працэнт а яшчэ і грошы верне тады калі яны абясцэняцца Вы слухаете Радио Свобода. міф пра непрыбытковасць беларускай кнігі яшчэ за савецкім часам стварылі самі пісьменнікі і выдаўцы. Сёння гэты міф паспяхова абвяргаюць іхныя нашчадкі. У перадачы вострая брама. Зробім высновы беларускія літаратары сёння не столькі сочаць за боскую зоркай у небе, колькі асвойваюць тэхналогіі. У самым шырокім сэнсе ад літаратурных жанраў да рынкавых схемаў попыту і прапановы. Яны ствараюць тую пляцоўку, на якой пры спрыяльных умовах імёны пасіянарных творцаў не прападуць у невядомасці. Заўважу напрыканцы, што адказы наведнікаў нацыянальнай бібліятэкі, якіх апытваў карэспандэнт нашага радыё, былі шчадрэйшыя на імёны, чым званкі на свабоду. Нехта згадаў п'есу Андрэя Курэйчыка згублены рай, нехта творы Адама Глёбуса, Юрыя Станкевіча, Алеся Разанова, Андрэя Хадановича, Віктара Жыбуля, для кагосьці раптам адкрыццём стала паэзія ігора бабкова але напоўніцу пазнаёміцца з гэтымі творамі ды яшчэ атрымаць пэўныя парады што варта чытаць а што не зусім немагчыма ў колішняй савецкай інфраструктуры якая для многіх чытачоў засталася стэрэатыпнай хоць даўно ўжо не працуе а новая інфраструктура толькі фармуецца Тым не менш, варта назваць яе адрасы для тых, хто хоча па-сапраўднаму сачыць за жывым літаратурным працэсам. Гэта часопісы Дзеяслоў і Архе, газета Наша Ніва і іншыя незалежныя выданні, агляды Людмілы Рублеўскай у Беларусі сегодня, а таксама літаратурныя перадачы і паведамленні Беларускай службы Радыё Свабода. Далі Бог па-беларуску ёсць што пачытаць на самыя розныя густы. Thank you.